Pirmoji kronikų knyga, aštuntas skyrius. Benjamino pirmagimis buvo Bela, kiti Ašbelis, Ahrachas, Noha ir Rafa. Belos palikuonys – Adaras, Gera, Abihudas, Abišuva, Naamanas, Ahoachas, Gera, Šefufanas ir Huramas. Ehudo palikuonis buvo Gebos gyventojai, šeimų vadai. Jie buvo ištremti į Manahatą. Namanas, Ahija ir Gera, kuris juos perkelė, buvo Uzos ir Ahihudo tėvas. Šaharaimas susilaukė sūnų Muabo krašte, atleidęs savo žmonas Hušimą ir Baarą. Jis vedė Hodešą ir susilaukė septynių sūnų – Jobabo, Cibijos, Mešos, Malkamo, Jauco, Sachijos ir Mirmos. Šitie jo sūnus buvo šeimų vadai. Su Hušima jis turėjo Abitubą ir Elpaalą. Elpaalo sūnus – Eberas Mišamas ir Šemedas, kuris pastatė Onojo ir Lodo miestus bei jų miestelius. Berija ir Šema buvo Ajalono gyventojų šeimų vadai. Jie privertė pasitraukti gato gyventojus. Berijos sūnus – Achjojas, Šašakas, Jeremotas, Zebadija, Aradas, Ederas, Mykolas, Išpa ir Joha. Elpalo sūnus, Zebadija, Mešulamas, Hiskis, Heberas, Išmerajas, Izlyja ir Jobabas. Šimio sūnus, Jekimas, Zichris, Zabdis, Elenajas, Ciletajas, Elielis, Adaja, Beraja ir Šimratas. Šašako sūnus, Išpanas, Eberas, Elielis, Abdonas, Zichris, Hananas, Hananija, Elamas, Antotija, Ivdė ir Penuelis. Jerohamo sūnus, Šamšarajas, Šaharija, Atalija, Jarešija, Elija ir Zichris. Šitie buvo šeimų vadai. Jie gyveno Jeruzalėje. Gibione gyveno Gibiono tėvas su žmona Maaka. Jų pirmagimis sūnus buvo Abdonas, kiti Cūras, Kišas, Balas, Nadabas, Gedoras, Achjojas ir Zecheris. Miklotui gimė Šima. Jie gyveno šalia savo brolių Jeruzalėje. Neras buvo Kišo tėvas, Kišas Sauliaus, Saulius Jehonatano, Malkišūvos, Abinadabo ir Ešbalo tėvas. Jehonatano sūnus buvo Merib Balas, o Merib Baalo sūnus Michėjas. Michėjo sūnus Pitonas, Melechas, Tarėja ir Ahazas. Ahazas buvo Jehoados tėvas. Jehoada Alemeto, Azmaveto ir Zimrio. Zimris Mocos. Moca buvo Binėjos tėvas. Binėja Rafos, Rafa Eleasos, o Eleasa Acelio. Acelis turėjo šešis sūnus – Azrikamą, Bohruvą, Izmaelį, Šariją, Abdiją ir Hananą. Jo brolio Ešeko sūnus – pirmagimis Ulamas, kiti Jaušas ir Elifeletas. Ulamo sūnus buvo narsus kariai ir geri šauliai. Ulamas turėjo 150 palikuonių, sūnų ir anūkų. Visi šie yra Benjamino sūnus.